kanal dude aipatuko dugu irratian telebista, biztan da, erri telebistak eh, bere burua proiektu berri batean sartu baitzuen orain dela urtea, bilan tipi bat egiteko tenorea, gurekin jande eh, etxe berri egunon? Egunon. Kanal langilea berriki egeran sartu ere, urte bat eta... Bai, urte bat tapiko. Kasik proiektu uh, bide hortan sartu zinen? Bai, ahun buru belaji, sartu nintzenetik uh, zena, zen ahun bai. Bo, mila batzion talarrogeita mazazpi urtean sortu sortu zen kanaldude, garaitik aldaketa ez da tipia izan, eh? teknologien eh, garapena segitu baitu ere egi telebistak, bideo kasetetatik interneteko diario bizira gure eskutara, telefonotara, gaur egungo kanaldude eta atzokoa berdina dela erraiten aldea, jande. E, eh, ne ustez ez, eh, garaiak aldatu baitira ere, eta ba, informazioa tratatzeko manera ere bai, eta guk ere antxatzen dugu ba, segitzen e, pixkat gaur edukungo manerak, beraz bai ne aldatu da, eta medioak ere aldatu dira, orain ahont internet bidez begiratzen da kanal dute beraz bai hori guzi aldatu da. Bai. Espiritua aldatu da? Ez hori ez aldiz, ez dut uste, beti danik egi telebista bezala kontsideratua da, eta gaur egun ere beti behi espiritua nahi gira, dira laguntzaileekin eta hori aldiz eh, funtsa ez taldatu. Mm, zuzenean eh, zure esku hor da pixka bat eh, ba, azken bi urteetan ikusten alden zuzenezko saioak kanaldudek hartu duen desafio hori ere eta bon, berriz joan goniz gibelera, eh, baina garaian egiten ziren olako kaseten edatzea errietan, eta beti bada ideia hori erritarrekin errietan eh, ibiltzearena ala ere? Bai, ahuntu bai, uh, lehenago adibidez egiten zentokika eman kizuna, ahunt erritarrek hartzen zuten eh, beren gan eman hori, eta beren erriari buruz ari ziren horien artean, eta kanaludek lagundurik, eta oh, zuzenean zure esku, bon, piskat desberdina da, baina ala ere ber funtzionamendua da, jenain dut uh, talde batek, batek edo elkarte batek bere gaia ekartzen duela kanalduderi, mai gainan ezartzen du, eta gu hor gira kontsiloak emaiteko, jaiteko hau, eh, hau eh, behar ba ez taola egiten, edo gu, gure eh, atzerapenarekin, eta ba, funtsa, junt hori da, egitar talde batek saio bat egitea, ara, behin bere nahi duen gaiari buruz. Telebista eman kizumat ez da Ola iten, ez da inerrez, ere, behar da, atalde bat orgibelean eta piskat horiek hartzen duzu, azkenean? Bai, hori da, lehenik alde editoriala, bon, egiten ditugu erreportaiak horiekin, uh, normalean bi erreportai, eta horiek uh, ara gero animatzen dute platoan, horiek kautatzen dituzte gomitak, baina bai gu beti hor gira laguntza horiek hartzeko. Mm -hmm. uh, Akitania berria sartu da hor jokoan ala ere, kanaldu derentzat, uh, ehm, kantratu bat izenpetu baita Akitania berriarekin, zer ekarri du hor duan eh? kanaldu deri, urte bat berantago? Be, deia ekonomikoki uh, eh, obeki biltzen girela, eh, hori uh, segur da, diru laguntza batukan baitugu, eta itzahmen horren baitan ere, uh, eh, baziren gauza desberdinak, bat azen jario hori egitea, joan den urteko txailean uh, bultzatu ginuena, beraz hori ere desafio hori kaji dauku, uh, ez ere kapable ginen behara, egunero zerbait edatzeko, goizeko behatzitatik eh, gau erdi arte, beraz hori ere entxatzen joan gira, eta pixkat perfekzionatzen ere urtean zehar. Eta bestalde batetik ere, bada proiektu deialdi, eh, filma edo dokumentalak laguntzeko uh, hori emana da, beraz hori ere sartzen gira buru belahi eta duela gutxi uh, butzatu dugu proiektu deialdia urtengo. beraz, uh, ara, um, mm, egoalde eta ipajaldeko mm, filma ekoizleak edo filma egileak edo zoinek pausatzen aldu bere proiektua eta hori ere sartzen da hitzahmen mm, hortan. Zer egan nahi eh, proiektu bat eh, orkestea, zuek proiektu bat eh, egiten aldo zelera? Ez, uh, edo zoin egiten aldela bere filma proiektuarekin, idatzia badu, eta guk uh, ara ekartzen aldugu laguntza edo idazketa fasean, edo laguntza ekonomikoa ere, Eta teknikoa ere, berdin? Eta teknikoa ere, bai. Mm. Aipatu zu, justuki Euskal Herria, eta, bon, zuzenean zure eskuren adibidea ona da, ala ere aldaketa hortan, kanaldu derentzat hor uh, dula urte bat, Eh, hasi beraz emititzen eh, egunero, hau da aldaketa bat, baina eh, zuzenean zure esku beraz, astero erritarrek egiten duten emankizun hori, ez da bakarrik ipar euskal herrian gelditzen, hor ideia berezi bat da, fen, asmo bat zen, ere, uh, luzatzea eta mugapasatzea pixkat. Hori ukandugu ere ez da gure artean, egi telebista denez, be, pixka bat, uh, ara, sortua, beraz, bahnenkaldeko gaiak ere johatu behar lituzke, Baina uh, oartu gira azkenean eh, goaldeko problematikak ere unatek hartzen altzirela eta ala, denek badugula parte katzeko, ahadibidez eh, joan den astean uh, gipuzkoako erraustegia aipatzeko. Uh, aspaldiko gaia, baina behar ba, hemen ez dela hainbeste aipatzen, hainbeste hainbat beden, eta ene, ene ustez, eta gure ustez problematika horiek behar ditugu unatek ahi hemen goiendeare jakinan izaiteko garapena bada, ojala ere, zenta, bai, ikan aldude egi telebista, bahanek aldeko telebistaren eh, irudia bazuen, oh, beste eh, bide baten hartzen ari da, ala ere, Mm, beste bide bat ez dakit, beste molde bat, behar bada, edo beste ikuspundu bat, uh, bara dutan bezala, beste gaiak unatek hartzeko, baina eh, e, ere bai hemengo gaiak aratek hartzeko ere bai. Egan dut, han uh, dira begiratzen behar bat zuzenean zure esku emankizun batentzat eta gero be urjunako joanen dira, eta ez dakit, urbiletik egeportaiak adibidez, ahunt egi telebistaren uh, definizioan txartzen direnak, laguntzailek egiten dituzte batzu, eta ahunt emengo gaiak dira, eta hori ere ikusten aldute egoaldeko batzuk eh, mm. zuzenan zure esku eman kizun bati esker telebista nazionalaren uh, bidea hartzeko berdin. Behar bada, <laughs> nizain urgun joanen, baina uh, bo, ez bide bat. Ez, amaika telebistarekin adibidez elkarlanean ari baitzizte tarteka, eta kasik uh, olako proiektu uh, bat txatzen aliteizke, ere, zazpi provinzien elkartzeko telebista proiektuak. Ha, ah, politaraike, hori segur. gero bai elkarlana biziki gogokoa dugu denek, Adibidez, hor zinemaldian uh, egin ginoen uh, eh, aiman bat uh, bidea initzen artean, eta, eta aterazena biziki aberrazgahia zen uh, ba, guretzat ere, eta denentzat, ene ustez, uh, ala, aritzea denentzat aberrazgahia. Ordan zuzenean zure uskuk segitzen du astero, egitarrek eh, eramanik zuen eh, laguntza profesionalari esker, ere, eh, azpimarratzen alda. Eh, zer da segida hor, ondoko sartzeari begira jartzen ziste, pentsu du, diadanik, eta... Bai, eh, hor zuzenean zure eskurekin pausa bat dugu apirilean, eta ondotik behizitzuliko gira, berformatuan, bainan bi astero izanen da. Mhm. Hor eh, ere, oartu gira behar ba astero egitea, publikoaren zatera, ainitz eh, bazela zama handia, Media eta beraz ara biastero eginen dugu baina prinsipioa printzipioa berdina izanen da eta joanen gira bai pajaldera, bai egoaldera ara, gai behi baten trata, tratatzea mm -hmm. Beste proiekturik? Bai, badira, badira frango eh, hor uh, adibidez eh, musika emankizun bat ere bultzatuko dugu magneto gelarekin uh, elkarlanean Bai honan? Bai honan, hori da eta hor izanen da live sesio delako bat uh, lehenago bazen ertzetan emankizuna mm. Mhm. um, ustartzen zituen zuzenezkoa eta elgarrizketa hori izanen da ahun zuzenezkoa bakarrik, eta izanen da parada mara, eskolegiko taldeak deskurritzeko eta behar ba ere eskolegitik kanpoko talde batzuen deskurritzeko ere bai. Hori da proiektu bat, eta gero segituko dugu eh, gure betiko proiektuekin, ahor eh, biletik erreportaiak aipatzen dituen, hori hainitz begiratuak dira, hemen gaiak baitira eta eta dena, eta aurten, eh, da urte batez, eginak izan dira irurugeita amak erreportai, eta arantsatzen gira hortan ere indaja emaiten, eta geografikoki ere piskat denetara joa mhm, mugitzen. Um, zakit, berdin bukatzeko, uh, eh, laro gaita mazazpian sortu zen uh, eh, kanaldu de, zu zonbait urte lehenago justu sortu zinen, eh, garapena elgarrikin induziek asik, zuretzat uh, kanaldu de telebistak leku bat izan du, uh, senditu duzu garapen hori eta hor sartzearekin... Zer eh, nola bizitzen duzu? Ba, nik garapena ahuntzen ditut, zentani hori iniz lehenago. Eh, ala, telebistan hartzen zutelaik, telebista zekitzen bat demoraz, ustut haste bat zela edo lako zerbait, sortzi garen katean nik hori begiratzen duen, bai. eta ahunt iruditzen zitzautan, eh, hola, telebista kate bat sortzea, hola, temporalki, eta, eta ora, gero joan da garatzen, eta interneten bidea hartuz ere, eh, ara, ahunt aldatu da edatzeko manera, eta ba, nik sen ditut garapena, eta ikusten Interneta beti atxikitzeko gogoarekin, ez telebista kajatu horretarat eh, sartu uh, gabe? Kajatu ez da gehiu kajatu, eh? Ez, <laughs> ez, ez. Eh, ba, interneta, ne eh, beti, bai, beti izanen da gure tresna nagusia, baina eh, hor uh, entzatu ginen bai. boxa sistema bat egiten, mm. eta hor zinez, lehen fase bat egin dugu, eta behna batzuekin, eta mm. beta mm. batzuekin. Eta, beraz, hor bazen para da, kanal jari hori begiratzeko mm. telebistan, eta hor haigira, bo, bidali dugu galderak eta bidali ditugu, eta goitatzen ditugu erantzunak, la, beta testo eta behna horien erantzunak, ikusteko nola intzinatzen dugun hori. Mm -hmm. Kusiko, bontsa. Ba, ba, ba, hortan eh, utziko dugu, beraz, uh, eh, kanaldu de eta bideak segi dezala. Milesker, jande txeberri? Milesker zuri.